Irailak ogeita sei gaur ostirela da eta hau berri hon albistegia duzu berri erratiaren albiste mankezuna, ze titularrerikin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Epaiaren aginduz berreozarren okupaturiko etxe bat ustu araziko dute. Nasubintzaren eskukoa den oian ondoak aleko etxea gaur guizteko amaikak baino lehen ustu araziko dute. Agindu hau berriozarko udaltzaingoari luzatu zetzaion etxea okupatu zuten pertsona bi epaituak izan ondoren. Etxea emakume batek okupatu zuen lehenik bere alaba gaixo zegoen denboraldian furgonetan ollo ez egitearen beste gizona egunetara eritsi zen. na subintzako teknikoa gizarte alokairuko zerrendetan izten amateko aukera eman zien gizon zein emakumeari aukera bazterturik etxe mantendu ziren gaur utxik utzi beharko dutelarik. Naturgela jardueraz gainezka izango dugu udazken eta negu honetan. Suma konkausa elkarteak prentxaurrekoa eman zuen udazken eta neguko jarduerak aurkestu asmoz. Suma konkausakoak itzaldi, taller eta kurtxo ezberdinak antolatu dituzte eta jarduera guztiak naturarekin bakean bizitzea dute ardatz gainera. Jarraian maite palazioz natur eskolako programazioaren arduradunak berriozar erratiaren zat luzaturiko itzak. Con estas actividades, que son una serie de charlas eh, gratuitas y de cursos, queremos dar alternativas, dar eh, distintas formas de hacer las cosas, para que todos nos seamos responsables con este cambio en nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, las, em, actividades eh, seguirían eh, la estructura que ya, bueno, eh, los pilares sobre los que se construyó actual Escola en primavera, que serían, pues bueno, un ciclo de actividades relacionadas con la bioconstrucción y el hogar sano y el consumo responsable. Otro pilar serían las actividades relacionadas con la ecología y la soberanía alimentaria y luego otro pilar sería bueno naturalmente que serían actividades más relacionadas con el trabajo de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Osoko bilkurak trenaren maila bereko pasagunea kentzea galdatuko du. Aspaldi eta modu errepikatuan eskatu izan du berriozarko udalak maila bereko pasagunea kentzea, baita gipuzkoa inguruko seinalizazioa hobetzea ere. Iraileko udal batzan, udalak beste behin ere eskaria luzatu zuen, nabai bilduk eta PSN-ek aurkezturiko muzioa, udal batzako talde politiko guztiek sustengatu ondoren. Honen narira erigintzako zinegotzia izaki, Raul Maizaren hitzak dakarzkigu. Recientemente hemos sufrido las consecuencias de un nuevo accidente en el paso a nivel de Berrizar, con el lamentable resultado de la muerte de dos personas vecinas de nuestro pueblo. Como ya sabéis, desde hace más de 10 años el paso a nivel de Berrizar debería haber desaparecido, como ocurrió con la mayoría de los existentes hasta entonces en, Navarra. Sin embargo, ahí, se mantiene, lo que significa que nuestro municipio es una excepción en el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Berrizar eh, pide eh, enérgicamente la supresión de este paso a nivel. Beratzi lau sortzi, 0 0 toki erakundek eta nafarko gobernuak herritarrei arreta emateko telefonoa zenbaki berria. Beratzi lau sortzi, 0 0 informazio guztia zenbaki bakar batean, erraz memurizatzeko zenbaki berria da. Berretatik nafarroko gobernuaren eta foru komunitateko iruro itamar toki erakundeen arreta zerbitzua, eman entzai herritarrei berrio zarko udalaren abarne, zenbaki berriari esker deiak interbiu mugiko horretatik eta nafartikat egin alko dira eta hauek doakoak ezaren dira telefoniako tarifa finkoak dituzten erabiltzaileentzat. Bederatzela ozortzi, zero amabi, zero amabi zenbaki berria, zero amabi ez gehituko zaio nafarrako herritarrei arreta emateko zerbitzua bi zenbakietatik, hastelentatik, ustiralera, guizeko zortzietatik, zazpietara, gaztelaneaz eta euskara zenbango da. Eta bestetik, gaur zine ez da, kulturgunean garazi. Berrezarko Groucho Films taldeak, agostu izeneko pelikula proiektatuko du kulturgunean. Egun eta bat minutuko iraupena duen melodramau, John Wells ipar amerikara zuzendua izan da. Gainera, Meryl Streep eta Julia Roberts aktoresa famatuak paper garrantzitsuak dituzte filmean. Maia, honeko pelikula ikusteko interes gaur raukera paregabe izan dute. Atxaleko sortzi, erdietan kultur ikusturgunean proiektzioa bukatzearekin gainera, pelikularen inguruko ez da bai da zabalduko da. Eta azte buruko futbol partiden informazioarekin irikeko dugu kirolen atala konta iguzu, garazi? Baixabetalde gehienek heldu diote denboraldi berriari ondorioz berriozarko zelaietan futbolari berriozartarrak ikusteko aukera paregabe izango dugu aste bukaeran lau taldeetatik iruk leia berriozaren bertan eginen baitute gazteak txapearen kontra berriozarko zelaian eginen dute larun bat honetan atxaldeko lauetan erregionaleko neskak tafaiako kirol esportaren aurka lehiatuko dira, hauek ere, esan bezala, etxeko zelaian larun bat, atxaldean, zehazki, atxaldeko zortziretan berriozaren ere, kadetea taldekoak eta asteburonetan lehiakide donestebe taldea izanen dute, partida hau larun batean ere, goizuko amaiketan eta azkenik berriozaren ez larrabideko zelaian lehiatuko dira kadete B taldekoak Navarro Bios Ladaren aurka hauek gigandean eguerdiko amabietan jokatuko dute. Eguraldi azmintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak agarazi. Zerua odei gutxirekin edo oskar begongo dela dio gaurko iragarpenak nora bidea aldakorreko aizea ula ibiliko da, eguerdian iparreki aldeko aizea nagusituz, temperatura maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioz erratiaren sintonian, FMQ.en puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Thank